Hau da posa, hau posan dian, Ederra da ta zuen saria. Doatzun bihotz barnez pobreak, Aiena da ta zeroetako Doa txu hotzan eta estiak Agin edutako lurraz dira jabetoko Hau da poza, hau pozan Eberra data Doa txu negarretan endiranak gosotasuna izango da bengi hau nagan endik zuzen Haren gozeak bere asea izango da. Hau da poza, hau pozan ederra